ama bortz, ama bat. Ama bortz ikastola daude Nafarroan, ama bortz herri gaude baztanen, eta denek ama bera dugu, ama hizkuntza eskuara. Eta mm. dugu aurtengo leloa, hemen, baztanen ospatuko den Nafarro oinez bai. E, Nafarroa oinez eguna da, eguna baina urte osoko lana da, eta ez lana bakarri jarduera haunitz e, egiten dire Nafarro oinezaren baitan, ez? hitzek ez dakigu, sartu hartio egiten direla inbertzeneko gauza, baina urte guzien egiten da lana eta jardura ezberdinak adibidez hasi ginen aurkezpenarekin, aurkezpena bezain pronto zabaldu ginen hemen denda, Elizondon, porrotxe torri zen, paiazoa, eta gero hortik aintzin hainbat eh, jardura egin ditugu. Bertzeak bertzen, nahi baldin bauzu, komentatuko datzut, mm -hmm. oinez gailurra patu zen e, martxan, oinez gailurra da euskara e, gailurrera tramateko eh, ekimena, ez? Eh, da eta mendizaletasuna ere lotzen duena, mm-hmm. euskara eta mendizaletasuna. Babesten alduzu e, mendibet, 10 euro da babesletza, hori da minimoa. Mm-hmm. Eta edozein mendi babestu, mendia igo, Euskal Herrikoa izan daiteke, ez da zertan baztangoa izan behar, argazki bat atra, argazketran duzulaik, bidaltzen duzu berriz ere gure sarera, gailurreko mhm. web horri aldera, iru ubele ubebikoitz, eunez gailurra puntu e e horri aldera, edo elbiderat, eta orden guk patzen dugu e, zure argazkie, hortxe, zure babesaldiaren e, lekukotza, ez dela? Mhm. Bertze ekimen bat, polite ere bai, oinez basoa dugu. Azkenean, bueno, guk nahi duguna da, e, eskuararen basoa e, ba, zaindu e, gurea, eta guk eginen dugu e, auzolanean, dena egiten den bezala, hemen baztanen, hoi da gure filosofia, guk nahi dugu, e, berreskuratu mm, auzolanean egiten zen ere bertze ohitura bat, minditze. Bueno, Nola deitzen duzuri? Minditze. Minditze. Bai. Ah liatu naiz pixka bat, bueno, kontatuko datzu zer den minditze. Minditze da, herri guzietan, aintzinean iten zen e, eh, aztegitiki bet, bai. herri guzi egiten zuen hau landatzen zituzten orkimuek edo landa, bai. landarekikiek, eta ja indarra hartzen zutelaik orduen gaten ziren basorat landatzera. Eta guk gogoratu nahi dugu, ze, bai. oitura hoi galdu de. Eta bueno, hola e, eh, oi gogoratu eta gero aldi berian oinez basoa martxan patu dugu eta oin hortan nahi dugu zu, eh, landatzen ziren diren zuaitzak e, eh, beresiak izatea. Bereziak izango dire ingaltzear dauderakoz. Bi espezioen alde egin dugu, apostue, eta dire xarma eta loroa. Xarma, soilik hemen gure inguruan igantzin dago, bai. igantzin aurkitu dezakegu horra arantzako muga hortan, San Juan Xar parajian. Bai. Eta gero loroa arras-arras guti agertzen dire eh, gure inguruan. E, kontatu ekomen dire. Bai. Orduen, hoien landaketa egin nahi dugu, gaineko lan, txondo ondagon landatoki bai. batian, e, eh, udalak utziko daku terrenoa, eta hemen badakizu dena e, komunala dela, orduen, bueno, gure oinez basoa edo oiana, bailararako ere gelditiko da. Ez da, ez da zerbait partikularra izanen eta horretarako geldituko da. Eta Nafarro oinezkari beti elizondon agorilaren ogoita amarrian oinez eta lasterka marijo garmendia beti zurekin aurik denak aipatitzaguna. Oita zazpi kilometroko lasterketa, baina oinez egitekoa ere bai. Eh? Izaten alda lasterkaiteko ibilbidea edo bertzenaz gozatzeko bertzera batera, oinez, mm mendian barna. Eta e, e, e, izanen da, izanen da, Elizondo, Urbaio, Albako Arrie, Belaun, Aldude, Berdaitz, Basabar, Oketa, Etxaide eta Elizondo. Eta buztoren amabi hartio oiniken badago epia apuntatzeko, nahi duenak, eta inberduena da kirolprobak.com e, eh, elbidera jo, hor sartu, eta hor ja izaintu eh, irizpide guziek. Nola nahi ere, erran bezala, nafarroa oinez puntu eus. Horri aldean sartute, horra aurkituko gaituzte e, buru belarri gauden toki guzietan. Amamor! Uriaren emezortzian elizondon iraganen den Nafarroa oinezek, badu bere ikurra ere, Marijo Garmendia Bastango ikastolakoa. Aurtengoan oin bakarra dugu ikurra, eh? oin bakarra. E, urratxak eman bar ditugulako berriz eh, beti euskararen, bai, bai. euskararen alde. Eta gainera, bueno, ba, ikurra sortu zen, oin hori, amabortz puntu ditu, amabortz herri eta gero ba sortu zen pixket maskota bat, eta gure maskota zangotxo da. Eta zangotxo arras maitagarria da, eta gainera zangotxo dugu toki guzietan. Eta orden, bueno, pues, eh, arras ekimen polite, berriz ere ikastolan beti auzolanean indire lanak, baina bueno, auzolan hori ere sustatzeko balio izan du, azkenean batzorde ezberdinetan gaude ia guraso guziek lanean. Bai auzolanean mm, beti, bezala, baina bueno, azkenean harremanak ere e, lotzeko estutzeko balio, balio du eta bueno, arras arras gustora esperientzia polite. Lana bai, baina bueno, orain bakarrik espero behar dugu urriaren 18 dena ongi atratzea bai. eta jende honi estortzea dena konbidatu zauzten, noski.